za mu iya waiwaye adon tafiya watanni biyu zuwa uku da suka wuce a lokacin da malam ya kawo mana wannan alheri zuwa kaduna ya tara mu a wannan wuri wasu mu a namu tunanin mun ɗauka abin ba zai yiwu ba sai gashi yau allah ya tabbatar mana ba a ji? to a lokacin da malam ya kawo mana wannan alheri zuwa jihar kaduna da ya tara mu a cikinmu mu wasu mu mun yi tunanin abin ba zai yiwu ba sai ga cikin ikon Allah yau abin ya tabbata muna ta ji a jihar Kano Kaduna ita ce jiha ta biyu idan ban yi ƙarya ba da za ta tafiyar da wannan al'amari muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya ci gaba da yi mana jagora mun dai san abin da ya haɗa mu a nan yau taro ne da za a yi mana kan sirrin zaman aure da illan zama ba miji kamar yadda malam ya ce zawarawa ɗari da suka samu nasara Allah Ubangiji ya sa za mu yi shi da zuciya ɗaya kuma za a yi nasara insha Allah to ba tare da ɓata lokaci ba za mu yi ma baƙonmu da yake tare da mu marhaban honorable Muhammad Ali wato dan majalisa na jihar kaduna mai wakiltar kaduna ta arewa honorable muna maka barka da zuwa muna ƙara ma sheikh aminu ibrahim dora barka da zuwa da kuma shugabanmu na jihar kaduna sheikh ishaq a yunus almadani muna muku barka da zuwa bakinmu da suka roƙo malamai kuma muna muku barka da zuwa 'yan kwamiti barkanku da zuwa a gurguje tun da an riga an ɓata lokaci mun ji abin da ya faru wanda wannan abin ya same su Allah ya ji kansu da rama wanda suka ji ciwo kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya kyauta na gaba za mu kira shugabanmu na jihar Kaduna Sheikh Ishaq Yunus Almadani shi ma ya zai mana nashi jawabi na shugaba بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tasanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, abin da ke zama mafarki ne shine yau yake son ya zabbata ya zama gaskiya babu shakka Allah ya sani sai da na gaya wa malam aminu abin nan fa da wahala kuma ina ga kuje mutum ya aje ya ne ya samu wurin da zai koye yadda ba za a gaishe ba ne ina ganin abin hindimin da yawa yau a ce ana can gobe ana can jiba ana can karance karancen kama na gida sai ya rushe ga lakcocin ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba sai ya ce mai in yi haƙuri mu zauna rayuwa a cikin addinin Allah ta fi komai daɗi ba za ka iya gane haka ba sai ka koma kana iskanci ya gane tuwo ma yi ma wahala abin akwai daɗi amma ga wanda ya san daɗinsa saboda haka wannan hadisin da ya karanta ingantacce daga bukhari cewa as-sa'i alal arbala kal mujahid fi sabilillah sai ya ƙara bugan man kirji ya ƙara kafa ƙahuwa na ƙasa cewa ashe aikin za a ci gaba da yin sa ila ajal ghairu musamma bayin Allah babu abin da nake so in kara da yawa saboda babu lokaci mun bata lokaci da yawa saboda tunanin jiran uwar gidan gwamnan jihar Kaduna kuma sai ga abin da ya same su Allah ta'ala ya ba su lafiya wa'inda suka ciwo wa'inda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu amma dai idan an samu lokaci za mu yi tsokaci kyakkyawa ya aka yi muka yi tunani har mu koma mu dan fara irin wani tunani a jihar Kaduna bayan da karo kade suke yi daga nesa muna hangen su masu zagi suna zagi cewa ana kuskure masu cewa ana kaza ana kaza har wata nake ga ma dan uwa yace to ai malam da kuskure nace kuskuren nawa ne yace ai an samu kuskure wajen guda biyar nace to idan mutum ya aiki 575 sai ya kuskure biyar ya ci nasara ko bai ci ba ya ci to man dan adam cikin siffarsa ai shi mai kuskure ne matakar dai ba wahayi ake mai daga sama ba so daga bayin Allah ina marhabin da barka da zuwa daga da bakin murisko daga nesa daga nesa Kano da kuma sauran sassa ina marhabin lale da kuma sauran yan uwan jihar Kaduna da suka taho daga kowanne lungu lungu suka zo nan fata na duk abin da ya zama tarnaki ko da baibayi ga wannan tafiya ubangiji Allah ya sauke mana ita sannan Allah ta'ala muke roko da sunayen shi na gargaru wanda idan an ambate da su yana amsawa ciki akwai alhayyu alqayyum ya ubangiji Allah ka bamu nasara akan tafiyar Allah kai mu zuwa gaci kuma da mun gama nake fata in Allah ta'ala ya so ba za mu dade ba za mu dora na 500 daga 100 sai biyar daga biyar kuma sai dubu dan mu koma dai kanawan a takaice Allah ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh in na ce a taƙi ina son jami'i sosai ko ba mu jin daɗin wannan program ɗin ne daga kano fa sai jihar kaduna ko ba a yi ƙoƙari ba a tabbir a gaskiya zaura wanda suka samu wannan fom ɗin ku ce kun gode ma Allah fom ɗari aka fito da shi amma ina gaya muku mun samu sama da dubu mutane suna neman a basu fom har yau da safen nan da na shigo nan ana ce mai ina fom din da malam abdurrahman ya ce an ƙara na ce a yi haƙuri za su zo malam mu za su warware mana zare da abawa yau wasu mata wani sun ɗauka yau ne za a ɗaura auren muka ce musu ba yau ba ne <laughs> taron da ake so a yi yau don a wayar mana da kai yadda za a tafiyar da al'amarin malam ya riga ya gaya mu akwai wadda suna son ta sasanta da mijinta ne za a yi kokarin yadda za a yi idan abin na sasantuwa ne a daidaita a koma a duba yara a yi haƙuri in ba mai yiwuwa ba ne kuma sai a ce miki ki yi haƙuri bari a nemi wani ko ba haka ba to Allah ya sa muna da rabu kada mu ɗauka cewa kawai an zo da mu ne kawai za a haɗa mu saboda kawai a tona mana asiri ko a tallata mu dan an ga cewa ko mun daɗe ba mu yi aure ba ko kuma muna ta neman mijin ba a samu ba wannan eh, aiki da ake yi aikin Allah ne an kuma ji irin ladan da yake ci Allah ya sa muna da rabo za mu ci gaba da cewa Allah ya sa muna da rabo sai mai kyakkyawan rabo yake kasancewa a irin wannan wurin ko ba haka ba to yanzu kamar yadda na ce muku malam ya ɗaya muku mun taɓi ne yanzu zai warware muku zare da abawa akan abin da ya tara mu a nan shek aminu ibrahim daurawa jagoran wannan tafiya zai warware mana zare da abawa akan sirrin zaman aure da kuma illan zama ba miji akwai illa ko ba illa tsakanin masu aure da wanda ba su da aure akwai illa ko ba illa to bari mu ji abin da malam zai ce mana sai a bude kunnuwa dan Allah ba mu kunnuwa kuma a saurare mu da a kunnuwa da idan basira Allah ya sa mu dace malam bismillah ba ne mutu ya kamata su canza ba ta to sai samu abin da za a dora shi ba zai rike koyarwa da aiki da karantarwa sai ka dauka hadisi annabi ɗaya ka ƙara rayuwar ka kai amma karantawa na sai karantar da dubu amma ka zo aiki kwaya daya ya ƙara rayuwa kansa zuwa na asayi Allah amala ta ba wanda ya su sosai shi ganin abubuwa ba kasan kungiyar nan naku ba sai kana daidaita su sannan wace a to shi nan wannan kwa ya hau da su ya za su ba su da abu mai yake ne amfani su hmm? abinda za su dora ya rike shi all din nasu is not complete zai shiga kaf a zai a cikin kaf sai dai a kwantar da kafin a a kai zai yi zai yi zai yi a wajen zai yi haka وبه نستعين rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd manyan baƙi a sheikh ishaq yunus shugaban zawarawa na jihar kaduna ɗan majalisa mai wakiltar kaduna ta arewa yan kwamiti na taimakawa mata wanda suka tsinci kansu a cikin larurar rabuwa ko mutuwan miji masu girma zawarawa da ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika wannan rana ce mai tarihi rana ce da aka kafa wani abin alkhairi a wannan jiha ta kaduna wanda ya tabbata da goyon bayan ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu ne da ba mu ne kadai muka fara a duniya ba zan kawo muku irin kasashe da suke aiwatar da irin wannan abin da muke aiwatarwa wanda har a ƙasar Saudiya a jidda kadai an aurar da mata dubu hamsin da takwas da ɗari takwas da tamanin daga fara wannan shiri zuwa yanzu kuma suna na in ka shiga intanet ka rubuta www.alzawaj.org slash sa slash za ka sami bayanin wannan kungiya da aka kafa a jidda wanda ni na je har cikin wannan kungiya a jidda kuma mun tattauna da shugabanninta akan miliyoyin kuɗi masu da suka samu har suka yi gini mai hawa shida kawai don a ci gaba da taimakawa mutane akan harka aure sannan haka a sudan a misira a maroko duk akwai irin wannan kwamiti na taimakawa mata waɗanda suka samu kansu a cikin hali na rashin aure saboda haka muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan abin alheri da ya faru a wannan ƙasa da farko za mu faɗi dalili na yin wannan aure da kuma hikimar da ta sa aka tsara shi da kuma matsalolin da ake fuskanta da kuma dalili da muka samu wanda shi yake jawo mata suke samun kansu a cikin larurar rabuwar aure wannan dalilai mun same su ne daga bakin zawarawan sakamakon fom da muka ba su suka cike kowace ta gaya mana dalilin fitowarta daga ɗakin mijinta wani mijin ne ya rasu wani matsala aka samu ma daga uwan miji wani daga danginsa wani daga danginta wani daga auren dole wani daga kaza kaza kaza ta sai mu ci gaba ai an tazo shikenan aiko to ana sanarwa cewa duk da wannan larura da ta faru mai girma matar mai girma gwamna tana nan ta ce lalle sai ta zo wannan taro saboda haka wannan ba karamin jarumta bane saboda haka za ta iso in ta zo sai a bada hanya matan da suke tsaye sai su zauna saboda kai tsaye za ta shigo ta a nan bangaren da aka fada saboda haka Allah ya ji kan wanda suka rasu aya a cikin suratu nur ina fata yan kwamiti za su rubuta wannan aya da wannan hadisi domin shine ginshiki na wannan tafiya wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم min min fadlihi wallahu واسع alim Allah ya ce wa ankihu al'ayama ku aurar da waɗanda ba su da aure Allah ya yi kace a kafa kwamitin aurar da waɗanda ba su da aure a cikin suratun nur wa ankihu al'ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum wannan aya ita ce ginshiki na aurar da waɗanda suka samu kansu a larura ta rashin aure zaurawa ne ko ‘yan mata. Lokacin Umar ɗan Abdulaziz shi ya fara aiwatar da wannan aya bayan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama da khalifofinsa, wanda za mu ga annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi ta tura mutane da zummar a aurar da su a cikin ƙabilu da gurare daban-daban, kuma shi ma ya aiwatar da haka. domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri zawarawa guda goma shi ne ya fara aiwatar da wannan duk matansa gaba ɗaya zawarawa ne in banda na Aisha saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana aikin tausayi na aikace za mu ɗauko aurensa daga cikin matan guda uku a misali a na na Khadija radiyallahu anha ta rabu da mijinta kuma hamshakiyar mai arziki ce ‘yar kasuwa, ta samu labarin amana ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ta ba shi dukiyarta ya tafi kasuwanci zuwa yankin ƙasar Sham, wanda sakamakon amanar da ta gani na wannan sarrafa dukiyarta ta yadda ta amince ta gamsu suka yi aure da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 25 shi ma yana da shekara 25 wanda akwai ruwaya da bata inganta ba kuma ta shahara a bakin mutane cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri na Khadija shekara ta 40 to wannan ruwaya bata inganta ba shekara ta 25 shekarar sa 25 shine ingantacciyar magana sannan mu dauki aurensa da nana Sauda na na sauda ta musulunta da ita da mijinta sakaran sai Allah ya masa rasuwa so da haka danginta ba musulmi bane idan ta koma wajen danginta za ta fuskanci matsala babba so da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mata ya aure ta wanda ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu a lissafi sannan mu dauki na na ummu habiba wanda ita ma ta yi hijira zuwa ƙasar habasha mijinta Allah ya masa rasuwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sarkin habasha domin babanta a lokacin abu sufyan shine jagoran rikici da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya san a ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma abokin rigimarsa kuma ga yarsa ta musulunta an san ta koma gida za ta fuskanci matsaloli da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri na ummu habiba saboda waɗannan dalilai sannan muka ɗauko aurensa da nana ummu salama abokinsa ne mijinta shine abu salama tare suka sha nono da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen suwaybatul aslamiya da kuma halimatu sa'diya so da haka da aka zo yaki aka ji masa rauni bayan ya dawo gida yayi jinya sai ya rasu bayan rasuwarsa sai ya zama matarsa da 'ya'ya danginta dama sun kore ta danginsa ba za su karɓe ta ba in an batta aka, sai ta tozarta da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mata bayan ta gama ta kaba yace zai aure ta ita da kanta tace ina da matsaloli da uku ina da 'ya'ya ina da shekaru ina da tsananin kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa yace ƴaƴanki zan rike su fiye da yadda baban su ya rike su daka ki taho da ƴaƴan gidana kishin naki kuma zan roka miki Allah ya dan sanya ya miki shi sannan shekarun naki ba su wuce nawa ba ai ba wuce ni kika a shekaru ba dan haka ba matsala ko ba da ta wuce shi a shekaru ba matsala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya auruna na ummu salama wanda ta zamo ita ce ta biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa don bayan na na Aisha da ta rawaito hadisi 2210 babu wata mata a tarihi da ta haddato maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tili har hadisai 378 aka rawaito daga nana Ummu Salama kuma yarta Zainab bintu Abi Salama tana cikin wato ɗaliban wannan babar tata wacce ta jiyo mana hadisai masu tarin yawa wanda kuma babata ta jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to da ka waɗannan zawarawa guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya aura su akwai hikimomi har littafi aka wallafa akan hikima auren kowace daga cikinsu daga ciki akwai wanda ma yaƙi akayi da iyayenta aka karkashe wasu aka kama wasu saboda annabi ya tausaya musu sahabbai su sake su ba tare da sun biya fansa ba sai annabi ya auri yar wannan wato kabila din jin cewa annabi ya auri yar wannan kabila duk sahabbai sai suka saki danginta ba tare da sun biya komai ba a matsayin su da na fursunonin yaki so da akwai hikima a cikin wannan kamar na na safiya iyayenta yahudawa ne kuma sun tsananta gaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallama jin cewa annabi ya auri safiya mafi yawan su suka sassauta wannan gaba da kiyayya wanda da bayani muke akan hikimomin auren annabi sallallahu alaihi wasallama da mun fadada kun ji hikimomin da ke kunshe a cikin auren kowace mace daga cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura guda goma zawarawa sai kuma nana Aisha ita ce kadai budurwa a cikin su to wannan tarihi ya ci gaba da haka bayan lokacin Umar dan Abdul Aziz shi ma ya dasa wannan abin alkhairi to a lokacin gwamnatin Saudiya akwai manyan malamai Sheikh Ibn Baz da Sheikh Usaimin sai suka ga matsaloli guda hudu suna kawo cikas a aure a ƙasar Saudiya abu na farko shine mafi yawan su ba sa yin aure fiye da ɗaya da haka akwai mata tili da ba su samu miji ba abu na biyu kabilanci. tsakanin dan wannan kabila da ƴan waccan kabila sai kaga an yin aure wannan yasa kafin mace ta samu wanda iyayenta suka amince ta aura sai a dade saboda kabilanci cewa mu babban kabila ce mu masu takama da kaza ne ba za mu dauki yan mu mu bawa wanda baya cikin kabilan mu ba bil hasali ma mafi yawa in kai ba saudi bane ba za a yadda aura maka yan saudiya ba sai an kai ruwa rana ko ma an yi dan kadan ake yi kama a ce bahaushe ya ga balarabe ya a ce yana so a ce inda karfin su ya kare in ba su a jima ma wani sai ya harba angwa saboda haka suna da wannan mugun kabilancin sannan abu na uku tsadar sadaki sadakin su yana da tsada dan da muka je muke faɗar sadakin mu suna faɗan nasu sai shi shugaban dariya ce to ai ku wajen dubu wajen dubun nan da kuka aurar mu a gurin mu aifa fa aurar da biyar ba so da in ka buga adadin riyal ɗin da ake biya a wajen sadaki to zaka ga cewa yana da yawa da aka aurensa yana da tsada sannan mafi yawa miji yake yin kayan ɗaki ba baban mace ba miji shi ne yake yi wa mace kayan ɗaki shi zai sai gado da kwaba shi zai sai katifa da talabijin da firji da abin wanki da kuma AC da duk abin da mace take bukata sai dai kawai a ɗauko ta a kawo ta mijin shi yake shirya komai da komai to da wanda ya sa aure ya yi tsada sannan akwai wani abu in kai aure sai ka yi walima shine abu na hudu wannan walima idan dole sai ka kama katon hall irin wannan a cikin hotel babba wanda zaka ji an ce riyal dubu talatin dubu hamsin sai mutum a ɗaura masa aure da mace sai a shekara uku bata tare ba saboda yana tara kuɗin da zai yi walima to da wannan yana daga cikin abin da ya sa aure yayi tsada a ƙasar Saudiya da ka sai malamai suka fito da wannan shiri na azwazul jama'i wato auren dandazo domin a samu sauki wajen rage kuɗin da ake kashewa kuma a samu adadi mai yawa na waɗanda suka yi aure da haka kamar yadda na gaya muku kungiya ɗaya kaɗai daga cikin ƙungiyoyi da kowace jiha a ƙasar Saudiya tana da wannan wato ƙungiya na taimakawa mata su aure to na jidda kaɗai gashi a cikin website ɗinsu yanzu yanzu nan na buɗe sun gaya mana cewa sun aurar da mata dubu hamsin da takwas da ɗari takwas da tamanin a tsawon shekaru da suka yi goma sha suna shirya irin wannan aure kuma mun je mun ga irin kayan da angwaye suke sawa da kayan da amare suke sawa da kuma irin dukiya da ake kashewa domin gabatar da wannan shiri na aure muna barka da zuwa da matar mai girma gwamna da 'yan tawagarta tare da labarin da muka samu cewa an samu wani hatsari kuma har yara guda biyu sun rasu amma tare da haka ta daure ta zo muna mata barka da zuwa Allah ya kan wanda suka rasu waɗanda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya ita kuma Allah ya bata wato jurewa hakuri ta kuma Allah ya bata karfin gwiwa muna magana akan hikima da ƙasashe suka ɗauka na kafa irin wannan kwamiti na taimakawa mata a wajen harka aure musamman zawarawa da marayunsu da abin da yake kunshi a cikin wannan da haka wannan kungiya kadai ta kasar Saudiya wacce take da headquarter a Jidda sun aurar da mata dubu hamsin sun doshi dubu kun ga mu yanzu mu fara da ɗari ga wasu sun doshi dubu a jiha ɗaya kawai a Jidda haka nan a Sudan su ma suna da irin wannan matsalar so da muka je Sudan mun ga tsari da aka yi can ƙungiyoyi sun shigo kamfaninnuka sun shigo ɗaiɗaikun masu kuɗi sun shigo gwamnatoci sun shigo a rana ɗaya su ma sukan ɗaura auren mata dubu kuma a ba su jari a koya musu sana'a kamar yadda kuka ga mu ma mun fara ɗabbaka irin wannan a nan mu ta Najeriya to wannan shine tarihi na fara wannan aure tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi har